Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor cerești. Plin e cerul și tot pământul de mărirea ta. sana, o sana, o sana întru cei de sus. Osana, Osana, Osana, Osana, Osana întru cei de sus. Bine este cuvântat cel care vine în numele Lui. Osana, Osana, Osana, Osana, Osana întru cei de sus. Osana, Osana, Osana, Osana, Osana întru cei de sus.